Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Dobar dan uvaženi slušalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom. Današnja je posvećena Dušanu Kostiću. Dušan Kostić rođen je 23. januara 1917. u Peći. Kostić je djetinjstvo proveo kraj Plavskog jezera. Školovanje završava u gimnaziji u Beranama gdje, kako i sam kaže, počeo sa stihotvorenjem. Po završetku gimnazije studirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Još kao đak i kasnije kao student pisao je pjesme koje su zbog svog revolucionarnog duha brzo postale omiljene među omladinom. Buržoaske vlasti gledale su s podozrenjem na djelatnost mladog pjesnika revolucionara, pa je Kostić nekoliko puta bio hapšen i zatvaran. Ali to nije moglo da slomi njegovu nepokolebljivu vjeru u svijetle ideje socijalizma i komunizma. Tokom čitavog rata učestvovao je u borbama i revolucijama, da bi se u oslobođenoj zemlji nakon rata počeo baviti književnošću i sam kaže – bio je urednik Radio Beograda, lista Borba, književnih novina, časopisa napredne društvene orijentacije Mladost, pregled, književnost, Suvremenik, život i rad, mlada kultura. O tim počecima i klimi u književnosti i kulturi progovorio je Dušan Kostić u intervju koji prenosi Rale Nišavić. Kad me već tjerate da se prisjećam, reći ću vam s ponosom da sam u tim ratnim danima bio urednik prvog književnog časopisa u zemlji, omladinskog časopisa za književnost i kulturu mladost. Pojavio se novembra 1945. i ubrzo okupio oko sebe mnoge mlade dotle nepoznate pisce koje su kasnije postali značajne imena na naše književnosti. Mira Alečković, Branko Radičević, Slobodan Marković, Slavko Vukosavljević, Stefan Rajičković, Dragoslav Grbić, Miroslav Antić i drugi. Tek poslije nas počela je da izlazi naša književnost i nastavio ljetopis Matice Srpske, pa tako redom. Književni život nije bio mnogo razgranat onih prvih godina ni po imenima ni po dijelima. Proključao je tek poslije razlaza s kominformom ali to je vrijeme desankine krvave bajke Andrićeve na Drini Ćuprija, Dedinčeve zbirke pjesama iz logora, Ćopićevog proloma i ratnih pripovjedaka i pjesama, Lalićeve izvidnice, Zogovićevih prkosnih strofa, Skenderove stojanke i ševe i Sidorinog njegoša o svom pjesničkom i novinarskom radu rekao je u istom intervju sljedeće. Dobre godine proveo sam u novinarstvu, za to vrijeme sam pjesnikovao. Ni u jednom trenutku nije mi ono smetalo, naprotiv, bacalo me u vatru svakodnevnih živih događaja i doživljaja susreta sa ljudima i krajevima, što je izazvalo i podsticalo na stih, bilo čak neslučena inspiracija. Mnoge pjesme sam napisao na tim putovanjima po kafanama i hotelima. Za svoj književni rad Kostić je i nagrađivan. Dobio je nagradu Udruženja književnika Srbije za dječju poemu Gradići Jelengaj i za zbirku pjesama Lovlišća. Najvažnija dijela pjesme iz 1947. Zemlji voljenoj pjesme iz 1948. Poema o gradu i ljubavi iz 1950. Proljeće nad rovom pjesme iz 1951. Govor zemlje pjesme iz 1952. Kraljevi i ljudi putopis iz iste godine, Zov lišća pjesme iz 1954. Gradić Jelengaj pjesma za djecu iz 1954 mreže, pjesme iz 1955. Gluva pećina, roman za djecu i omladinu iz 1956. Gradovi u prolazu, putopis iz 1957. Povratak u Zelengoru, izbor ratnih pjesama iz 1957. Sutjeska, roman za djecu i omladinu iz 1957. Zaboravljeni snjegovi iz 1958. Tiha žetva, Izbor iz poezije iz 1959. Dnevi između nas, pjesme iz 1962. Modro blago, roman za djecu i omladinu iz 1963. Gradovi, more, kamen, putopisi iz 1965. Pjevam zemlju, izbor iz poezije iz 1966. Gora Koštanova, roman za djecu i omladinu iz 1967. Šlep umorne vode, pjesme iz 1966. 1968. i More izbor stihova u moru iz 1970. U književnosti se javio kao pjesnik, što je i ostao tokom cijele svoje karijere, no nakon toga počeo se baviti i pisanjem proze, odnosno romanima, ali se bavio i pisanjem književnosti za djecu i omladinu, što je učinio po nagovoru dvojice istaknutih pisaca za djecu, Boje Carića i Ahmeta Hromadžića. Prva Kostićeva knjiga namijenjena mladim čitaocima, poema Gradić Jelengaj, koja je napisana prema poznatoj legendi o postanku Plavskog jezera, postigla je uspjeh koji je uticao na to da Kostić nastavi sa pisanjem knjiga za djecu i omladinu. Od tada napisao je nekoliko romana. Gluva pećina, Sutjeska, Modro blago i Gora Koštanova koji su ga uvrstili u red najznačajnijih pisaca dječje književnosti. U svojim pjesmama, kojih je Kostić napisao mnogo za života, srijeću se brojne teme i motivi, a ritam i oblik podređen je osnovnom tonu i raspoloženju koje pjesma izražava. U njima nalazimo i ratne i zavičajne, i opisne i refleksivne pjesme, ali i one koje imaju ljubavne, epskolirske obrise, balade i romanse, a u nekima slika smrt, tugu, samoću, sve ona pjesnička raspoloženja tipična za lirske modernističke tendencije njegovog vremena. Osnovni ton njegove lirike je raspoloženje, i to veoma širok dijapazon raspoloženja kojima pjesnik govori često o veoma važnim temama – Neke od njegovih pjesama, kako kaže i sam pjesnik, treba shvatiti doslovno, te u njima ima i epskog zanosa i lirskog patosa. U pjesmama u kojima slavi tradiciju, kao onima posvećenim Njegošu, usmenoj tradiciji zbirke kapije vremena, Kostić rimuje bogatije, stabilnije nego u ranim pjesmama u kojima je pokušavao da se oslobodi balasta tradicionalnih pjesničkih izraza i okrene se modernističkom načinu izražavanja, poput onog koje nalazimo kod Miroslava Krleže i Oskara Davića kojima se Kostić i sam divio. O tradiciji Kostić kaže sljedeće. Svaki autentični pjesnik sa stvaralačkim žarom ide u svom poetskom iskazivanju dalje od tradicije ali mi se danas previše plašimo tradicije. Na nju se rogušimo preko svake mjere i kad imamo razloga i kad smo apsolutno nepravedni prema njoj. Ipak nije svaki raskid sa tradicijom uslov za osvježenje poezije. Mora li ono što prenosimo sa drugih strana kao nešto novo i svježe da bude i za naš ukus takvo baš takvo tim prije što je ono i tamo već iživljeno i staromodno. Ne spadam u one koje u svakoj prilici viču na tradiciju, bog zna šta, podrazumijevajući u njoj, ali nijesam ni njen rob, nego otvoren za bogatu polifoniju novog u svemu oko nas. Njegova poezija nije nemušta, hermetična i nekomunikativna, već je kako i sam pjesnik želio poezija koja lako dolazi do srca onog koji je sluša. U poemi Pismo mrtvome ocu, lirski subjekt koji nakon rata lamentuje nad svojom sudbinom čini to ne samo zbog sobstvenog života i sudbine koje prove u ratu, koliko zbog činjenice da je kroz život prolazio bez oca. U samome nazivu poeme koja nosi formu pisma naslučujemo intimistički ton i bol zbog neispunjenih osjećanja i stvarnosti koje se nijesu dogodile. Ovo je zapravo kratka poema iz dva dijela, dva kratka fragmenta, koja je satkana od subtilnih invokacija u kojoj se kroz retorička pitanja smjenjuje nježna i teška raspoloženja pjesnikova prema sopstvenoj sudbini i sudbini svoga oca. U njoj se smjenjuju slike prirode i duševnih raspoloženja pjesnika. Stihovi su puni lirske snage i epskog bola. Ona je i u simboličkom i u metafizičkom smislu građena na kontrastima i njihovoj smjeni. Svijetlo, tama, noć, dan, život, smrt, tišina, buka, toplo, hladno i tako dalje. Osim toga, ovo poema autorefleksivno otkriva kako se pjesma ocu rađa u pjesničkoj duši i njegovog groba u prirodi i prirodnom okruženju. U drugom dijelu ona je Danteovski prikaz zagorbna života iz kojeg usta i kreće se gradom simbolistički prikazan lik njegovog oca i pjesnik govori njegovim glasom. U tom drugom dijelu poema poprima osobine žanra horora, ali i romantičarskih nokturalnih prikaza i njemu se javlja apokaliptična slika prostranog svijeta u kojem se najavljuju nova ljudska razaranja i smrti. Stara iskopana granata i ne vjeruješ mu. To ljuta guja može ponovo da te ubije, u mrtvom željezu ovom još smrt živi ispije. Ova poema je modernistička, kafkijanska slika čovjeka zarobljenog u ovom životu i njegova tragična sudbina. Poema je krik za slobodom i pravim životom koji je oduzet među ratnim generacijama ljudi. Napisana 1940. još pred početak drugog svjetskog rata, kratka poema Pismo mrtvome ocu jedan je od najljepših pjesničkih epitafa koji je jedan pjesnik ispjevao na crnogorskom jeziku da čujemo kratku muzičku numeru pa čitamo stihove Kostića. No matter so Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Pismo mrtvome ocu. Riječi su u meni buk gorskog potoka ili tihi tutanj mojim sapetim grudima. Kad oči vape svjetlo, a ruke bi da drugu manu osjećaš. To zemlja diše nad tobom. To zemlja spava pod pokrovom jesenjeg neba i šume kraj pustog groblja. Kraj tvoga groba, sočni jablani, u vječnoj tami. I ne znaš da li to sviću ili umiru dani. Ne vidiš večernje zvijezde, ni mlijeko jutra. Ne znaš za mene. Tama je gusta. Znaš li ti kako je dječaku kad mu se ledi smijeh na usnama, srebrno inje na vrućim dječakovim usnama? 23 godine duge gledam kako sunce raste i mrije. Al sunce po meni gori, al kiša po meni bije. Znaš li ti kako je srcu kad u bijedi živi i žudi, kad snijeva vrelinu ognja ako njega sve više studi? Ne, oče, ti ne znaš. Ti si bio dijete, ali ne kao ja. Ti si živio, oče, ali drugčije nego ja. Nisi osjetio djetinju tugu za svojim dragim, za ocem svojim, kao ja. Nisi trpio žauke ljute ni bolje riječi što nemaš oca, kao ja. I sve, i sve nisi imao kao ja. Riječi su u meni kao buk gorskog potoka ili tihi tutanj ili tiha jeka u mojim sapetim grudima. Prolaze dani. Odmiče jato sivi galebova u brzom lijetu. 23 godine, a ja te oče ne vidjeh. U meni danas krvotok gori i vrelo riječi romori, kad trpim, kad osjećam, kad znam da je već davno po ustima tvojim pala zemlja, mokra i crna. I led je na njima. Da riječi neće oživjeti, niti smijeh zaigrati, ni bljesnuti život u tvojim očima. No što sam morao da zjenama djetinjim ne vidim tvoga lika, kad je srce moje drhtalo i danas drhti od teškog gorućeg krika. Što si morao, oče moj, u zemlji dalekoj pasti, kad je trebalo voljeti, živjeti, cvasti, Sad je jesen. Miris zrelih jabuka koji prije 23 godine. Volim tu jesen. Ne volim groblje ni zadah tmule lješine. Sada je jesen i sunce kapljen iz žuto lišće, sipi blago po umornim rukama. Da li ti, oče, voliš pjesmu zrijenja? Ne studen vječnih noćiju. Da li i ti voliš da te mjesto tame miluje sjaj mojih očiju? da li i ti, oče? Uveče nad tijelom grada mlako se razlije mjesec i bljesak lizne širinom dvaju rijeka. Po leđima željeznih mostova, željeznice tutnje, tramvaji, sirene zovu, sirene prijete i kulja svjetlo žarulja. Ti tiho kračeš, pijesak pod nogama pršti. Koračaš meko i niko ne čuje tvoj hod. Tvoj mrtvački hod. Pod zemljom si čuo tutanj, misliš to život ponovo zove. To život more je hučno kojim će i mrtve tvoje oči da zaplove. Dižeš se. Groblje je gluvo. Mračno leglo ostaje za tobom. Je li to život tamo što se iza ograde pjeni, što se gradi? Je li to sunce što u tami svijetli? Ko je to razdrobio sunce u hiljadu sitnih parčadi? Ti tiho ideš. Htio bi da nisi među mrtvima. Oči ti ognjem novim blješte. Njihov sjaj pada po travi, po pijesku. Al gle, ograda je pred tobom. Željezne opruge i žice. Al gle, na kapi nije moj zarđale spiju haubice i đulađ hladna, i cijevi prazne, i stara iskopana granata. Stojiš. Sjenka si duga u mrklome mraku. Nijem si. Bez svega, u mraku širiš oglodanu šaku. Ne smiješ dalje. U tom željezu mrtvom, misliš, snaga se krije. Zbog njega u grob si legao i toliko godina te nije. Za njime život, čuješ, narasta, tutnji, rosi, a to željezo crno i mrtvo može da pokosi. Ne vjeruješ mu. Jednog jesenjeg dana uz plamenu lomljavu svijeta mladost je nemirna tvoja u rovu na mokroj zemlji, kuršumom oduzeta, ne vjeruješ mu. Ta ljuta guja može ponovo da te ubije. U mrtvom željezu ovom još smrt živi ispije. Vraćaš se tiho. Ne smiješ dalje. Života huk je sve dalji. Pred tobom crni se lijeg iz kojeg htio si uteći. Ali između živog života i tebe ponor biva sve veći. Vraćaš se. Legao si već i tama je ponovo nad tobom. Ne čuješ život. Ne vidiš svjetla, ni drhtave zvijezde nad grobom. A ja, u sobi ovoj, sam sam, nad knjigom, blijeda lica, i ćutim. Raspinju čežnje, u srcu život se gradi. Znaš li ti kako je meni kad htio bih da sam ptica, da budem slobodan ko jablan bijeli na rosnoj mladoj livadi, ali jablan sjeku ko što meso sjeku i mutnu bacaju rijeku. Al pticu love, rumenu pticu, i svudi oko mene žica. Znaš li ti kako je meni, kako je svima kad krv se po tijelu rumeni, a život u nama vrije, a život u nama pjeni. O oče moj neviđeni, neznani, o oče moj davno zakopani, ti ne znaš šta je to u meni kad stanem pred živo nečije oruđe, kad gledam u moje mlado tijelo koje treba da ne bude moje, da bude tuđe, kad svucu oko mene žice, kad svucu nadavnom željezne ptice, ti ne znaš šta to u meni otrovom crnim klobuča, kad neću da mjesto živoga srca imam srce od tuča, kad neću kod ti da mrtva ustajem iz groba u noć i u mraku širim šake i spijem na zemlji mokroj neke pokisle barake. Sleđena tišina visitora. Neka, neka ti nisam pisao. Ostavih za sobom jednog jutra, rose jedne i sjenke i vjetrove zavičajne i lužu onu u sjenokosima. Odoh iznenada sa tek probuđenih obala. Sve me tu, prijatelju, podsjeti na oči moje djetinje. U svemu vidjeh sebe. Samoća, samoća, samoća, pa odoh. Ne izdržah. Što boli tišina ova, što boli taj mir, taj korak šaptav zvijezda snenih. Na rastanku, rodni grade, molim da se poljupci vrate, meki, da prebolim tugu sokaka golih tvojih svelih, da zagrlim, da ispije miris livada pokošenih. Kaplje, kaplje noć, psilaju. Ah, sam sam i pust sam u zavičaju. Sad vidim, odbjeglo sve je. Djetinjstva nema. Ni drugova, ni igre, samo trava. I godine samo, i smrče u tišini i neizgašene staze u planini. Samo mir, samoća duga, samo trava i draga krajina plava. Žudnja me ovdje baci gdje se bijele ovce i kape i oblaci. Žudnja mi ovdje zvoni, u muku tom ne kloni. Možda u jatu plavom, možda pod krovovima ima radosti plahe i blage zore ima, Možda će proći nemir ova laka, sa pjenom od oblaka, sa pjenom od oblaka. Prolazim pijan od sebe, od snova i krovova, od trnja što me kida, od vjetra što zatrese, ševar je šumi mene pod cijenkom jastrebova, djetinstvom da me vida, djetinstvom da ponese. Ali vidim, odbjeglo sve je. Godine samo tuku i tavna mreža bora. Ah, zalud tebi drhtavo, pružih ruku tišinovi sitora. Jer boli samoća ova, jer boli taj mir, taj korak šaptav zvijezda snenih. Na rastanku, travni grade, molim da se poljupci vrate, meki. Da prebolim tugu sokaka golih tvojih svelih, miris livada pokušenih. Da zgazim samoće, čemu one kad u valovlju rastanka Tone mi pijem daleke luke. Ja sam dio ulica. Ja sam pjesmanjina Zaboravljena tuga harlekina. Ja sam dio svjetle i svete gradske buke kojoj izmira ovog dajem ruke. Odlazim i svu noć pusto vape vrata. Za vedrim žamarom asfalta, za gradom što je razvio zastave svoje i moje i moje. Oprosti za otvoreno srce. Ja mira nemam. Tišina nemam ovdje, iako tiho sve je. Mir je moj u šumi korza, u šljunku neke aleje, gdje se sve na hrpu baci, i koraci, i oblaci, i sve melje bez odmora, bez umora, sleđena tišinovi sitora. Uvaženi slušalci, čuli ste još jednu epizodu emisije Poezije sa stilom koju Antena M realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture. Do sljedećeg petka pozdrav od Ethema Mandića, Biljane Bakić i Mirjane Dragaš. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo.